恭喜發財，恭喜發財啊！啊，二零一八年啦，就嚟誒九年啦嚇，咁啊，本來我想講咧就係九馬亨通，因為頭先我剛才啲冇狗跑嘅嚟㗎嚇，咁啊，希望大家啊射馬贏多啲嚇，啊九年咧就大家順順利利，好，恭喜發財，恭喜發財！誰主香江，祝大家新春大吉，金合滿屋，身體健康，出入平安，恭喜恭喜！ 恭祝大家九年新春大吉，事事如意，身體健康。最緊要咧就係集合多啲正能量啊！多正能量，人又開心啲啦，波馬都會贏多啲噶。恭喜恭喜！恭喜發財！希望各位 My Radio 嘅觀眾咧喺九年行大運，買波買馬中到叭叭聲，最緊要就係金銀滿屋啊！九年恭祝大家金 銀滿屋啊！希望大家咧 join 我哋贏爆全世界，今晚開你波，最緊九年一齊發大財，同埋身體健康最緊要啊！恭祝各位九年行好運，恭祝各位天天見藍天，恭祝各位事事亨通，恭祝各位笑口常開。恭喜恭喜！ Hello，大家好。咁嗱，同大家講講呢間屋咧就係 South Monte 啊， 嚟到呢個洛杉磯近郊，但係就誒呢度呢度阿 Vincent 比較熟啲啊，呢哦，呢度基本上係一個誒度南嶺嘅地區。南嶺嘅地區啦，收華灣田。價錢咧？通常咧呢度咧都係工廠嘅區啦，啊住就比較少人住嘅，因為佢嘅松寧咧大部分咧 都係工廠嚟嘅，所以咧工廠同埋啲誒貨倉。係啦，所以住就比較少嘅。咁我哋而家入去睇下咯喎，呢、個 Almonte South Almonte 嘅三房一浴，接近千一尺嘅獨立屋啊！四十四萬開價。佢話就話啊全新裝修啦，咁啊見到啲類似新地板同埋新漆油同埋咁啊，可以講一講啊？有冇覺得我哋回音大咗好多？ 係同埋唔閂門嘅話，出面啲車好嘈因為咧佢產咗 popcorn 出嚟，啊！所以咧佢啲回音彈嚟彈去。嗯，所以有 popcorn 出嚟咧係對到回音個控制係爭好遠嘅。係，同埋佢呢個即係呢個應該就係客廳啦，所謂嘅客廳啦，客廳啦，啊飯廳啲啦，客廳啦。啊咁呢度咧就好明顯嘅誒，如果有 patio，佢 enclose 咗個 patio。 咁咁呢一種你話 enclosed patio 咧，算唔算計落嗰千一尺裏邊咧？如果你係攞 permit 嘅話咧係計嘅，呢啲叫做誒、habitable space，但係你唔可以住人，即係你可以入邊可以入邊生活，但係唔算一個 patio 咯。唔可以嘅，代咗中 area 咯。但係 enclose patio 就好用唔好，因為咧你睇下呢度我平啦，你 enclose 嘅話咧，你見到佢咧呢度係設計嘅，即係比較望望美觀咯。因為你係因為佢上面哦，就本即係本來係 一個 patio cover 嚟嘅，係啦。啊，夾硬將佢整到已經多，係啦，所以佢可能會加話一千一百尺，就因為加呢度呢度起碼有廿二百尺啦，可能而家原本係九百尺樓嘅，你 enclose 咗賺咗二百尺，咁賣過二百尺啦。嗯。咁呢個就類似係另一個飯廳啦，而家。係啦，有吧台咁喺度食飯啦，可能啲細路仔朝頭早啊坐喺度 食飯啦，媽媽擺啲嘢喺度，你坐低排埋坐食飯咧喺度。同埋呢度出翻去出邊，但係呢度奇怪喎，呢度係洗衣機嚟喎，係啊，啊，呢個係個 laundry 啦，呢個你睇下嗱，呢啲咁嘅嘢你見到咪？我啲喉突晒出嚟啦。啊，呢個係個誒 gas 頭嚟嘅。哦，OK OK。係啦即係你諗下呢呢嚿嘢 原本就係喺 backyard 嘅，原本就喺出邊嘅，一間咁就變咗變咗屋裏邊啦。係啦啊，咁啊，哇！其實呢啲真係細路仔行過撲都撲死。係啊，所以唔係咁安全緊係嘅，係啦。咁啊，睇下廚房啊，廚房啊唔算大，但係又係新裝修啊。係啊，個廚房啊幾好嘅，U 型廚房啦，廚廚櫃有掹掹水㗎，不過好過冇啦，夠用嘅。 哦，呢、個呢、個係 course course OK。 course course OK 啦，但係手工比較粗糙啲啦。嗯，即係如果係對裝修要求嘅買家都難咗少少，但係都係新啦。哦，咁啊呢啲全新啦，全新嘅。佢都係有抌錢嘅，佢係 mat matching 嘅 appliances 啦，stainless steel 啦、GE 啦，基本基本嘅。 基本基本。但係又我覺得冇 popcorn 就爭啦。我哋由冇 popcorn 有 popcorn 啊，係咯係，產啲又唔產啲喎，呢度你睇下我哋呢度。嗱，呢間我哋嘅回音咪少咗隻禮啦，少咗回音禮度啲間。嗯個開圍冇產咯。嚇，奇怪。 咁啊，呢個就係客廁啦，咁呢個就唔係客廁啦。冇啊！呢個呢個只係個廁所啫，哦，成間即係冇 master bedroom 冇嘅。八十人用一個廁所。因為咧講一講啦，就係、因為收阿 Monty 咧，阿 Monty 長期以來咧都有啲藍領比較低收入嘅地方嚟，所以起屋嗰時咧都係着重，唉，最緊要 cost 要平， 個個起嗰次咧都係要最平嘅起法。嗯。咁啊，廁所貴噶嘛，多 plumbing 噶嘛，所以咧通常都係一個廁所三間房、四間房咁一齊用嘅。哦。咁咧呢間屋咧就都比較光嘅，因為佢佢每邊咧都冇屋頂住佢。但係順帶一提，呢啲咁嘅窗咧其實唔好嘅，點解咧？佢起嗰次咧就係、呢啲唔隔音，呢啲唔隔音嘅唔隔音，同埋佢呢個咧係有 safety house safety house 嘅。 你火燭嗰時咧你走唔到嘅，你諗下，一咧你你個你個窗太細啦，你係好難你好難逃走。通常哦，你話個窗係做得細。係啦，通常咧新嘅屋咧，你起碼個窗咧，起碼要有三尺，要得兩尺啫。嗯。所以咧，有乜事起上嚟嘅話咧，你係有危險嘅。即係嗰個事起嘅 standard OK，但係呢間係唔 OK 嘅。 O K。即係你諗下嗱，你你你睇下你啲爬出喺度， 我我爬唔係即係係，但係有有難度啦，你有難度你唔可以即刻揾逃生啊。係啦，即係咁我哋我哋我哋誒 fit 啦，啊但係如果你啲細路仔老人家真係擒唔到上去㗎，即係呢個其實係需要諗清楚，因為諗下如果嗰度火燭嘅話，嗯，唯一逃生出口就呢度，所以你一窗咁高同埋咁細嘅話咧，好難逃生嘅。 Yeah 同埋呢間屋所謂話全新裝修咧，嗰啲窗冇換， 就冇冇節能窗，亦都唔隔音。咁啊，後邊係大街嚟㗎啦，其實呢間屋係後邊大街。所以呢間屋都係需要啲難度去買間屋。咁睇你啲房啦，你啲房都係個好處，三個房好光猛啊！呢度你睇下。同埋好平均，就唔係話一間大一間。哦，呢間細啲，呢間細啲咁就 OK 呢你諗下，我哋冬天啊， 入到去都興嘅爆發。你話夏天呢間房，哦不得了啊！真係微波爐咁樣啊，同埋呢間屋係冇中央冷氣嘅。冇張冷氣，因為起嗰時通常都比較平啊。呢個又唔係，呢個又唔算係 walk-in closet。呢個係一個 closet 啦，唔係 closet。又係咁啦，呢、個呢間屋個窗係比較危險嘅，嗯。又係逃生嘅問題。 但係其實你話譬如話有啲區，譬如話好似嗰間咁樣，佢整咗嗰啲巴，咁啊淨係逃生唔係，所以入邊有區域嗰啲聲。通常入邊嘅包入邊入邊有位咧一掹咧就會就會彈開㗎啦，有區域嗰啲聲。哦，OK，我我都唔知添，我以為哇，根本啲人點走咧？好似監獄咁。係啦，但係有啲人咧，佢係淨係 well 嗰個 security 機上面而冇區域嗰啲聲，真係鑑山燒死㗎啦。啊，係啦，所以係呢個 good point 嚟㗎。通常嚟講 by call 咧 係需要區域嗰啲一掹落去咧，嘣就跌落去㗎啦，嗯，係啦就走到人㗎啦。優係主要都講下出邊嘅。OK，啊 OK，好，咁啊而家睇下呢間細房啊。嗱呢間細房咧個窗好啲啦，嗱你睇下安全幾多？你會走到啊嘛呢度？係呢個窗係三尺闊嘅，所以呢個係合合規格多啲嘅。嗱你有乜事你跳出嚟易走好多啦，嗯所以啲窗應該要大啲嘅。 呢間屋係冇車房啊！係啊，有有有個卡波我哋可以出去睇下個 car port 嘅，啊，呢度呢度出到嘅。即係本來呢個就係一個 car port panel，咁本來咁而家佢就變咗屋嘅一部分啦。但係呢度調翻轉係可以出去，咁出到去咧， 啊！呢棵榕樹要斬啊！你睇下，種一棵榕樹近間屋有咩唔好啦？你睇下嗱，嗰啲根整到嗰啲地基，係啊，佢隨時屋屋見佢啊！呢棵榕樹一定唔可以種，呢棵榕樹其實需要斬嘅。我第一次見人種棵榕樹喺間屋度，真係，嗰嗰葉子都幾都幾夠惡啊！真係。嗯，嗱，睇得出啦，嗱呢度屋頂 係兩個 system 嚟㗎，呢、個原本屋頂啦，呢度咧係加出嚟，都有高低。嗱呢啲高低呢啲好易入水嘅呢啲。呢間屋咧，你睇得出啦，呢、個 enclosed patio 啦，同埋呢個原本屋頂嚟㗎。呢啲屋罅咧就最易入水嘅，所以大家要小心啲，就係買屋嗰時一定要揾啲合資格嘅 roofer，睇清楚屋與屋之間嗰啲嗰啲誒罅咧要，尤其是嗰啲接駁位啊。係啊，好容易入水嘅。係啊，你睇下呢家佢都係一張嘢咁樣景住佢啫， 麻麻地嘅啫。啊，嗱呢間屋咧就冇就冇車房，但係有個 car port，係嘛？啊點都要講啦。呢啲古董地標哇，咁舊嘅，係啊，呢間屋咧話俾你知啦，佢你一搬入嚟住咧幾濕滯啊！一一十、二十、三十、四十、六十、七十、八十，得九十五 m 咋？ 咁大間屋九十五 m 唔夠用啊！你其實係裝唔到冷氣㗎喎，冷氣要二百二啊嘛，裝唔到啊！係啊裝唔到。即係你想裝都裝唔到啊，中央而 upgrade breaker 呢個呢個係 major issue 嚟㗎。啊，呢、個呢、個電表太細啦，可以 upgrade 個 panel，呢個都唔少錢呢，都唔少錢啦，都唔少錢啦。係啊。啊，sorry。啊我哋仲係講咗呢個冇 garage 冇嘅 garage 嘅問題啊。呢部跑步車幾萬？ 咁呢度嚟講，我哋係想帶起就係呢度係可以做一個擴建啊。係啦，誒、洛杉磯誒唔係洛杉磯係 State of California 咧有個新嘅 ordinance 叫做 accessory dwelling unit，OK？、咁咧呢間屋咧，我覺得係都幾合乎呢、個呢、個 ordinance 嘅屋嚟嘅。點解咁講咧？第一啦，佢呢個位咧可以起一個 two car garage， 而將 two car garage 上邊咧起多個單位，因為咧誒、州政府覺得我哋依家加州嗰啲唔夠太貴，地方住唔夠地方住啦啊，租太貴土地問題，土地問題。真係土地問題。所以咧，佢就咧誒、relax 咗啲 order，就可以喺 single family 嗰個 zone 入邊咧起一個叫做 accessory dwelling unit 嘅嘅嘢嘅。咁呢間屋咧，我會誒、如果我睇會點睇咧，我會呢個位咧就起個 two car garage 啦， 樓上就係變咗誒、一個單位啦，大概誒四百五十尺啦，二十年啱四百六尺啦，係咯，一個一個 unit 啦，咁就可以去住人啦。咁其實好處嚟嘅，因為咧，你譬如話你屋企人啦，誒、你老豆老母或者爹哋媽咪或者細路仔大個咗要地方住咧，好好選擇嚟嘅，有個 privacy，唔同門口出入，OK，同埋你可以交到 air value， 同埋可以誒、租到出去收租，咁即係一個幾好嘅 ordinance 嚟嘅，所以好多人咧，依家都開始去爭相咧，就去入頭啦，就揾啲設計師去設計間屋啊，去起個叫 ADU 嘅嘢嘅。但係最低限度你係要間屋有地啦。有地啦地積比例係點計咧？舉個例，譬如話啊，我我同你 zoom zoom 嗰度，呢間屋其實係一個 N unit 啊，係所謂嘅 counter set 嘅 N unit。 咁地就比一般大少少啦，嗯可以咁講。同埋講翻 ADU 啦，佢同一般嘅誒、長長久以來嘅 zoning code、building code 係唔同嘅。就係譬如話你一間屋啦，你要加要加多個房或者加多個單位嘅話啦，你需要 parking requirement 嘅。啊但係 ADU 咧，佢係唔需要 cover parking，佢連呢啲 off-street parking 都會計 parking requirement。 即係你只要你 provide 到一個 off street parking 咧， 就可以做 ADU 啦。基本上呢間屋係完全符合咗 ADU。鋪歪到一個即係一架車，一架車得㗎啦，係啦。同埋如果你間你間你間屋你做 ADU 嘅話咧，你係喺 within 半個英里嘅 radius 範圍係有公共交通嘅話咧，係直情係唔需要巴士站、地鐵站係啦，誒直情係唔火車站需要唔需要 parking requirement，直接可以將個車房改變咗做住嘅單位。 哦，OK，所以呢個係一個好有吸引力嘅條條例嚟㗎，所以好多人咧都趁呢間嗰個比較混亂嘅狀況之下咧，去去入圖啊，就入入職。係啦，因為呢間咧好多 city 佢都唔清楚咁 ADU 係咩嚟嘅，佢亦都係因為佢唯一係就係根據州政府嘅指引去 approve 個圖咯，所以好多 city 但係呢樣嘢係永久噶嘛，即係誒呢個除非佢改咯， 除非佢改變啦。 OK 但係依家 city 好多 city 咧都會都會改變嘅 zoning requirement。唔係唔係，我意思係第時換咗州長係我冇噶啦，因為 approve 咗就係跟你嘅間屋啊係唔會變噶啦。但係就趁佢未改變之前咧，就最好大家先入為主啦，先先先睹為快啦。係係幾時啊？幾時 approve 㗎？誒、呢條今法例年今年一月一號，二零一七年 approve 嘅，開始係啦。佢就講好耐㗎啦，因為佢講咗啊，我哋租金咁貴啊， 我哋屋企人又要多啲翻嚟屋企住啊，所以唔夠地方啊，所以就整一個叫做 ADU 嘅嘢啦。其實 second unit 誒、grandma unit 已經有好耐嘅歷史㗎啦，但係因為我哋租金就係太貴啦，所以咧我哋需要一個比較寬容啲嘅誒地積比例條地積比例啦，係啦。因為佢係 waive 晒所有嗰啲 setback requirement 啊，譬如話原本有幾多 parking 唔需要啦，同埋你需要嗰個屋離 離個前院後院個 property line 嘅距離，亦都係比較寬鬆啲啦，所以咧係令到 ADU 呢、個誒、ordinance 咧係比較好吸引，嗯即係令到好多屋原本係加建唔到嘅，都俾你加建到咯。同埋呢個 ADU 係可以 attach 同埋可以 detach。可以誒三個方式啊，attach、detach，同埋可以將譬如話你間屋係本身係五個房嘅，啊可以將一個房或者兩個房切開出嚟， 係分開入口分開入口啊，係 legally 係誒可以租出去嘅，或者自己用嘅，嗯，係啦。即係好多時你係一間屋分租唔得噶嘛，但係你係可以合法地租出去咯。同埋 ADU 就好大問題就係依家好多 city 咧，佢都唔想太多人將 ADU 改咗出去做租啊，可以可能有啲 city 可能 override 咗 ADU 嗰啲嘢，譬如話唔可以租俾少過三十日，可能你需要簽嗰個叫 covenant， 你 record 咗落去。咁就唔係話唔俾租，但係要長租，就係啦唔可以做啲 Air- Airbnb 嗰啲係啦，短租。同埋可能係一定要 make sure owner occupy 咯。啊，所以好多 city 都摸索緊，我知道，所以都比較 ADU 啦，呢個新嘅法例啦，就俾俾誒加州人可以加建，即係可以黐住咁加建，又可以分開咁加建，同埋又或者可以本身已經有嘅房，將佢封咗埲牆，然後出邊開道門咁樣租出去啦，咁樣係啦。仲有咩補充嘅？ 仲有啊，就係要你知道好多嘢係嚇 ADU 兩種，一個叫做 full ADU，啊一個叫 JADU Junior ADU。咁 Junior ADU 咧係一個快啲 approval process，就係將你間 garage 去改變啦，或者係細過五百，好似五百四十尺嘅話咧，叫 Junior ADU。嚇 佢嘅 approval 咁 garage 通常都細過五百四十尺啦，通常都四百七啊，四百。所以 convert garage 咧係比較快捷啲嘅，嗯，佢呢個快啲嘅 approval process，同埋慳啲時間啦，同埋再 linear 啲啦。哦，OK 係啦，OK。因為如果你只要你間屋係喺誒 within half mile 嘅 radius，你根本就唔需要有 garage。唔需要 garage，係唔需要有 parking requirement。嗯 as long as 你係直情唔需要 parking requirement，、 因為佢 assume 你喺搭搭搭巴士、搭地鐵、翻工上誒、上班、嚇嚇嚇。翻學，咁所以係好 relax 嘅呢、個呢、個呢、個 regulation。嗯。誒、我就要需要啊！如果咁樣講話，譬如話，如果你改咗 ADU 之後，你要拍街啦，嚇咁要需要咩留意咧？其實冇咩需要留意，除咗 你嗰個 city 係需需要 permit permit，因為好多 city 咧，尤其 Temple City、Alhambra、Arcadia 啦，兩點夜晚黑兩點 AM 到六點鐘 AM 係唔可以拍街嘅。當然另一樣嘢需要留意就係嗰人如果洗街嘅話，你就你就移走你架車啦。係啦係啦，其實都冇分別嘅，啊，都係 business as usual，但係你要 睇下你你個你條街嘅即係好坦白講，我哋住加州住咗咁耐， 其實好多人根本佢都唔係將架車擺喺 garage，garage 本身就係擺雜物啊。係啊即係就算你冇一呢條法例，好多人其實都將個 garage 改改咗做 entertainment room。係啦佢只不過唔住人啫嘛。我講翻個笑話俾你知啦。喺喺誒成個 LA City 入邊咧，誒、before 呢個 ADU ordinance 咧，佢做咗統計，成個 city 係 legally permitted 嘅 garage conversion 有四百零四個。 啊 on the paper，但係咧嗰個 city 嗰個 building and city department 嘅 estimate 咧，actual 嘅 illegal garage conversion 咧，可能係有一萬個嘅。嗯，即係與其係咁嘅話，啲人話點解唔 do it right 咧？橫掂你都係做咗 garage conversion，點解唔去 do it right 去令到啲人住得舒服啲？嗯，誒、全部有嗰啲誒灑水裝置啊、消防啊、合乎 building code 咁樣咪仲好？ 橫掂啲人都會做，橫掂我哋依家即係好似賭波咁喎，即係你非法都係賭波㗎啦。咁係咯，咁點解咁點解唔合法佢？咁啊政府啦賺翻少少錢，又 regulate 到，又對民生啊，全部啲人嗰啲 well-being 好啲，因為你點都要住㗎，點解唔將嗰啲屋嗰啲誒結構啊，嗰啲消防裝置整理好啲、設計好啲，咁咪仲安全咯？ 有另一另一樣嘢，我諗起就係嗰前嗰排，我同個朋友一齊去揾 apartment，咁我就喺嗰啲華人報紙嗰度睇到，誒佢話 studio apartment 誒、幾錢幾錢咁樣，咁我揸下去，點解話 apartment 喺邊度嘅咧？揸嚟揸去都睇唔到，原來係喺間屋嘅 backyard 裏邊嗰個 detached garage 裏邊 garage 裏邊，佢改建咗做做呢個一房一廳，同埋有埋廁所，有埋廚房。所以你佢嗰個所謂 apartment 其實就係你住喺車房， 即係交通而家就咁。其實都危險㗎，因為車房咧佢起嗰時咧，佢係貨泊車，唔係貨住人，好容易即係地震嘅問題係咪地震問題最大問題係消防問題咯，因為你起車房嗰時咧，佢誒、全部屋咧都要 fire rated，即係佢要 assume 你火燭嘅話咧，間屋嗰埲牆要頂幾耐嘅。嗯如果車房改裝嘅話咧，好多時咧佢起嗰時咧，對最簡單嚟講啦，佢啲車房啲門咧已經唔係 fire rated 啦， 一燒就爛㗎啦。啊所以好多時咧係要換啲 fire rated 嘅門，呢度門都唔係 fire rated 嘅，空心門嚟嘅。嗯，因為所有嗰啲門咧，尤其是由由間屋同埋接駁車房嗰度門，一定要 fire rated。仲仲有嗰啲牆裏邊係咪要擺嘢嘅？誒、可能要可能要擺誒隔熱棉啦，要要節能啦。嗯，最大問題就係嗰啲牆係咪襟唔襟火燒咯？ 以我所知啦，我唔我唔係專家啦，但以我所知，由間屋去車房嗰度門咧，最少要承受到兩個鐘嘅火燒。哦，係啦，OK。因為諗下你你有乜事車房火燭嘅話，你唔知噶嘛，係咪先？但係嗰啲人如果住喺車房的話，咁其實咪安全啲咧？因為本身個車房已經有咗隔熱棉啊，有咗呢啲防火防火門啊咁樣。誒、in the way 都可以咁講嘅，啊， 但係都係嗰句啦。咁你如果你有 city 嘅介入，有 city 嘅 planner 去睇過你嘅 building plan，去睇過你嘅結構嘅話咧，其實真係即係好似多一個專家去同你去睇下你嘅間間屋嘅結構，而你改動嗰時都係有專業嘅 inspector inspect 過你間屋，點都好過你自己去盲摸摸盲摸摸去改去改裝咁樣， 自己去。仲要提心吊膽，有一日如果人哋人哋翻 out 嘅話，咁樣咧就誒又要你改。啊，有一個好好有趣嘅條例就係點講咧？譬如話你間屋，譬如話你間屋啦，誒、將個車房改改裝咗，OK。如果你係租出去嘅話，嗰、個租客去發現你嘅車房係改裝出嚟嘅話咧，佢、有權去告你嘅。 即係即係非法地改裝。係啦，佢有權力告你攞翻個業主最高賠償，你賠翻六個月嘅租金嗯俾個租客㗎，係無需要問，因為你嗰度係 illegal construction 嘅話咧，個租客係有權告業主，而法庭咧係 automatically 判業主會輸嘅，因為你係一個 illegal construction 嘅情況底下咧，你收嘅 rent 係唔合法嘅。 呢個喺香港就唔會發生啦，因為香港好多都非法間劏房，然後啲人就住咗入去幾年㗎啦。但係但係但係美國美國就比較保障啲咯。美國係好有保障啊，因為我見到但係住得太多。嗯，有好多租客亦都係專登揾啲車房去租嘅，住夠半年之後咧就告個業主咁賤，攞翻晒啲租金啦， 好多係咁樣做，好多慣性嘅租客係咁樣做，我見得太多啦。所以而家將個車房改裝合法化， 其實係一件好事啦，即係我覺得絕對好保事護咗呢、個誒、呃租客，亦都保護咗呢、個誒、呃、業主啦。係啦，雙贏啦，我覺得係。係咯係咯。三咁政府亦都收到稅啦，三贏啊亦都有監管啦嚇。係啦，所以我覺得係好事嚟嘅。嗯呢個係一個一個好嘅法例嚟嘅，啊。我係好贊同嘅。好，咁啊，頭先我哋都講咗咁多啦，誒、我哋亦都介紹咗一個加州新嘅法例，就係、呢個加建合法化嘅法例啦。咁啊， 我哋喺度睇住咁多先，我你你上面又用咗呢一種， O K 嘅呢個 PVC 呢呢個叫做 Pax，Pax O K 呢個係誒、呃新嘅點解咁整咧？因為咧佢上邊咧有個 sprinkler system，啊咁咪駁上上邊啦。呢、個係 Pax 嘅喉管啦，嗯我哋做我哋做 sprinkler system，呢個係 O K 嘅。咁啊 shut off 喺度啦嗰度，嗯，你一閂咧就會熄晒㗎啦嗰度。咁其實誒、我以前聽人講過啦，copper pipe 同埋呢啲鐵咧混埋一齊用咧係比較容易生鏽。 因為因為咧佢有 ionization 啊，嗯因為佢大家嘅嘅嘅嘅元素氧化程度唔同元元素係唔同啊，佢哋咧電子會互相走啊，即係一個化學嘅簡單嘅化學啦，因為佢兩個鐵唔同嘅話咧，佢哋嘅電子會互相影響咧，就會好易呢啲生鏽啦。通常呢啲駁口咧應該應該係呢啲呢啲呢啲呢啲叫做 T 啦，通常係要用誒、呃 brass，呢個應該 brass 係個油嘅油油咁解啫，呢、個 brass。咁 brass 咧 同鐵接觸咧就啱嘅。嚇，因為咧 brass 佢同鐵接觸咧，佢就唔會有生鏽。話俾你知，呢間屋咧佢個誒個換咗 upgrade 做誒、呃 copper plumbing 啦，呢個係 make sense 嘅。咁但係下面咧，佢由呢個去到 main 個 meter 咧，就係、original。因為因為佢呢啲如果要換，佢又要鑿地啦嘛。係啦係啦啊，係啦。 即係睇得到嘅佢都換咗 copper，睇唔到嘅佢就仍然係鐵。同埋佢好 smart 啦，因因為呢間屋咧，佢係咧 slab on grade，佢咧佢個銅喉咧係走上屋頂，屋頂度落翻下邊嘅，即係你唔使破牆咯。嗯可能呢、個呢、個就係舊嘅 system 啊。即係呢啲係明，呢啲我哋即係香港人所謂嘅明喉啦。係啦，明白。啊，明喉就易整啦，第時如果漏嘅話。你走去上邊咯，啊，上邊再落嚟咯，但係就冇咁美觀啊！冇美觀咯。 好，大家好，又到我哋今集嘅天下波經啦。咁啊，今次係得我 Alex 啫，咁啊兩個就有啲事就冇冇嚟到啦。咁啊，我嘅主力都係講 football 嘅美式足球。咁啊，梗係今日我哋錄嘅時間係禮拜四啦，咁就過咗 Super Bowl 呢個大日子就過咗幾日啦。咁、大家都知道咗 Eagle 就爆冷贏咗 New England Patriots。啊咁啊，其實喺 Vegas 開盤咧就 New England 係讓四分嘅， 最後係讓四分。最後係開盤嘅時候咧，啊五分半，五分半。係啦，咁啊買到真係個個都誒、呃、覺得 New England 係實食冇黐牙噶啦。嗯。咁啊，但係都係爆冷。咁但係你睇翻全場咧，誒、你又唔會覺得出奇嘅。嗯。因為睇翻全場嘅時，兩隊波有個好大嘅問題就係、如果你有睇到個數據咧，佢哋兩個加埋公嘅碼數係過一千碼嘅，嗯，係誒非常 aggressive，非常佢同埋係誒 Super Bowl 歷史上算係 第一多嘅一個碼數嚟嘅，嗯即係話兩隊波嘅 defence 係完全冇嘅，嗯，即係完全根本就係唔唔去防衛。或者尤其是 first half 啊，好少 rush 啦，大部分都係 flow 嘅，係啦，你啊你見到你諗 Tom Brady 抌咗五百零五碼，嗯，咁你諗下一個都算係可以喺冇防守之下，佢掟到五百零碼，仲有啲咁大嘅賽事裏邊，咁即係證明對方兩邊嘅 defence 都油油烏啦。嗯，但係兩個 offense 咧都咁上下， 大家都即係話而家根本就係兩個睇下邊個喺關鍵時刻出現啲致命嘅一啲一啲錯誤。嗯，咁結果咁啊，梗係 New England 出錯啦！喺最後嗰兩分鐘嗰陣時，咁啊，阿 Tom Brady fumble 咗個波，咁就嗰一刻就奠定咗個 局勢就一定係輸㗎啦，佢就。正常嘅話，suppose 啊，好多時候啲佢哋啲人都可以 protect 到啊 Tom Brady 喺度 block 係啦到，唔會俾人 sack 到啦，好多時候。冇錯，因為嗰陣時正常嚟講，如果睇翻成個誒、賽程啦，其實兩隊波咧係冇 set 過 quarterback 嘅。嗯。成個由 third quarter 到 fourth quarter 中段都一直冇一個 set 嘅。嗯。即係女方冇拱低過任何 quarterback 嘅。嗯即係話你可以話佢 啲人冇冇力去拱佢，又可以話嗰條 line protect 得佢幾好。嗯。咁所以其實走咗出嚟啦，走咗出嚟咯，係啦好多時都係。咁你變咗見到 Tom Brady 可以掟到五百幾碼，即係話佢係 有足夠嘅 protection 去掟呢個碼數嘅。嗯咁啊，但係喺一個好，好似我頭先所講，喺一個好要命嘅時刻，出啲好要命嘅一啲錯誤，俾人分佈到波，咁就冇啦。佢就即係你見到嗰個問題喺嗰度，咁可能就因為嗰一刻誒、呃 Eagle 係領先緊幾分嘅啫。 咁問題就係話佢一定要 set 低佢，即係嗰股一鼓作氣一定要撞低或者唔俾佢，或者要干擾佢，佢已經冇退路㗎啦。咁可能嗰一刻佢哋嘅 defence 一鼓作氣就衝上嚟，結果就做咗一個致命一個嘅 turnover。嗯，咁就變相咗就冇辦法啦，因為嗰啲咁要命嘅時刻，佢得翻個 time out 又冇乜幾多啦，得翻幾秒，最後得翻幾秒，你點都做唔到嘢啦，咁即係注定係輸啦。咁但係成場波係打得好 aggressive 嘅。係啊，first half 你有幾可見啊？Go for two 啊，Go for two 嘅係咪？佢係啊，係啦，咁啊呢樣嘢就其實其實就係、同埋 fourth down 都 Go for 添喎。佢佢哋係唔就喺擺明係唔想俾對方或者 Tom Brady 或者對方 quarterback 有機會上場，即係話佢連 fourth down 都唔放過，嗯一碼佢都去，係因為盡量減減少對方嗰個 quarterback 上場嘅一個時間，因為 Tom Brady 同埋 Nick Foles 兩個 quarterback 算係打得幾好嘅。嗯咁問題就係、如果你俾佢上場，佢控制到個局面咧，佢就變咗就會出事。所以對方嘅 defence 咧，作為誒每個方嘅 offence 咧，都希望喺唔傷害碼數唔喺 turnover 之下，都盡量拱去拱拱拱去前邊。咁、嗯但係你見到佢哋打得係比較積極嘅，咁多年嚟我見非常之勁，我都未見過 Go for two 㗎，你可以係啊，你可以高過唔，但係佢哋永遠都唔放過。嗯即係你見好少見到啲咁大型嘅賽事咧，佢哋會 肯去咁 aggressive，因為 first half 喎，講係啊，緊同埋因為好好好好比較 conservative，比較保守少少嘛，大家、嗯即係盡量都唔好喺上半場嘥咁多力，即係拖得幾多。鬥得幾多就鬥幾多，嗯盡量都希望喺 second half，即係第三、第第 four quarter 發力，或者好似上年咁樣，誒、Atlanta 對誒 New England 咁樣，佢第 third 同 fourth quarter 發力拱出去咁，即係個個都希望喺嗰段時間誒留啲力， 因為重要賽事打完就冇噶啦嘛。嗯咁、所以應該正常嚟講，過往嘅一啲打法咧喺 first half 咧都係偏低嘅分數保守嘅，除非你嘅 defence 呢個漏洞太大啦，打到咁 otherwise 通常都打得比較保守。但係今次我哋睇嗰場波係完全係好似唔當嗰場係 Super Bowl 咁樣，個個都從呢死過場。呢場我覺得係好 OK 好睇嘅，但係就誒、我睇落去咧就娛樂性豐富嘅，係因為即係我哋做球迷嘅睇落去就話哇喺場場都 係咁好 aggressive，即係變咗你有一個平領冚林啦，係咁抌波啦，係咪？即係平領冚林最啦我唔中意睇 rush 嘅，係咪一一 rush 嘅話，我就覺得好悶啊！咁啊，佢都要有 rush，但係佢 rush 得好少。好少啊！你好少 second half 先開始認真開始跑咯 rush 啊係咯但係你呢個頭嗰 first half 真係好少走啊！反而呢種 offensive 嘅公式係少用嘅，嗯喺啲重要賽事少嘅，因為通常咧 NFL 係用 running game adapts 嗰個 passing game 嘅， 即係正常會係咁樣嘅。但係今次佢哋反而調轉咗嚟嚟玩，咁即係你話係咪個 defend 冇用咧？又唔係嘅，但係起碼兩，起碼喺致命嘅要決嘅時間裏邊，佢發揮咗作用啦。咁、嗯但係兩隊波打得成個 offensive 嘅碼數係過一千碼嘅，咁其實都算係好多喎，因為正常睇翻誒依啊 New England 接到波嗰啲都唔係話全部 wide open 噶 ，first half 啦尤其是，係啊都係有有個 eagle 喺度綁住咁樣都俾佢。都要佢 one on one，但係變咗就冇辦法做到一個 coverage 咯，因為佢哋 first half 誒、你見到 New England 阿、Tom Brady 掟二百三十幾碼，嗯佢、碼數就多啦，但係分數得個十二分，嗯係少嘅，即係話佢但係達到個碼數攞唔到足夠個 point 係弊嘅，因為即係跑完得個吉，嗯掟完得個吉，即係去唔到攞又唔入標高咁樣啦係啦，咁你變咗你嗰啲嘢你就 有有好大問題存咗啦，即係好靚啊！佢條數喺 first half 係二百三十幾碼，但係你得個十二分，即係你正常嚟講，如果一個 quarterback 喺 first half 掟到二百三十幾碼，你最少都有三個 touchdown 或以上啦，喺俾人睇啦，係咪先？嗯冇冇呢個 rush 到一兩個啦，咁樣，但係冇啊！你變咗上半場佢得一個12分 touchdown 啫嘛一個 touchdown 同埋一個 field goal 冇啦。嗯咁你話你啊兩個 field goal，跟住個 touchdown 因為個 point after miss 咗。係係你係真係攞攞老命。咁即係變相咗誒 個問題係有有有存在喺度，係特登咁樣做到打到咁樣，定係真係睇下邊個搏邊個？因為如果你咁算分析就話兩隊波嘅 defence 都係同樣半斤八兩、嗯 o f f e n s e 就係半斤八兩。就係問題而家就係話有個問題就係話啲人點解會睇好咗 Eagle 咧？啊，當然一個場外原因就係有啲人唔中意 New England。係所以而家喺 v e g 嘅賭盤裏邊咧買 Eagle 嘅人係多嘅。 係， Even 所以都呢條 line 有一路係咁對，係咁跌，係咁跌係啦係啦，啲人係不停買，即係嗰個係想 New England 輸嘅。嗯但係好多時場外嘅分析就話，始終誒、呃 New England 高一籌係點解咧？因為 New England 嘅傷兵少，而誒、呃 Eagle 嘅傷兵係多嘅。咁你傷兵多，但係個傷兵少嘅，你點都係健康嘅，梗係好砌啲噶啦嘛。係啦咁條 line 多啲永引力啦。係啦，咁變咗條 line，你永遠都係覺得誒、呃喂嗰、個健康啲，梗係打得好啲噶啦。呢個正常嘅。咁你你 俾你抌錢，你並正常買，你唔知邊個，你梗係買買條英倫噶嘛。但係就誒、呃有一個問題就係、嗰、個誒料出邊有啲專係誒賭氣嘅，即係話誒一定要 Eagle 贏嘅，即係唔中意你嚟監粗買咯。所以話呢排佢哋嘅賭盤咧，開始開盤嗰時就話，好多人 落重注落 Eagle，輸明知驚，知佢讓四分輸都滯，搏佢唔 cover。嗯，搏佢係問問問水，譬如可能係三十四比三十三啊，三十五比三十三 Close game 咁樣係啊完成啊，即係總之都係爭一兩分嘅完場。搏佢就算廖一輪贏都唔會贏得多，即係當然啦，好多賭錢都皆大歡喜嘅。但係條 line 嘅誒買 Eagle 嘅人係多嘅，係多過廖英倫嘅。多明顯多啦，唔明顯係由五分半去到冧由五分會冧到四分，係三分呢， 好成我去到三分啊！冧嘅我睇嗰陣時係開盤嗰時四分，啊開場嗰時仲有一跌咯，我我冇機會去三分啊！啊，咁啊係三分嚟嘅。我我我買嗰個係三分啦，我就 first half 就買 Eagles，誒、跟住買 low，因為 suppose 我覺得啦，Eagles 有機會可以佢 hold high 單喎佢卅幾高分 high 係咯，佢 high 啊！佢咁啊 high 噶啦，跟住 high 晒我就覺得 first half 睇完 first half，我就覺得 New England 撳唔住 Eagles 嘅 offense。 係咁我話想買 Eagles 嘅，咁但係我全部啲朋友都係買誒 New England，即係 end up 嗰個哈哈哈盤啊嚇，咁啊我冇辦法啦，買買埋 New England 啦。結果就輸埋。但係我係覺得 Eagles 個 second half，因為你 E 啊 second half 嘅話咧係誒讓七分啊，New England 變咗會係啊，條 line 係讓七分，嗯一個 touchdown 其實我覺得係當然有機會啦，係咪？照 New England 啲 second half 通常係勁啲噶嘛，好似上年咁 Miracle 咁樣，係啦可能會追得翻上嚟贏翻咁樣啊，出咁啊奇出奇。 end up 咁啊買咗 New England 啦，咁啊輸咗呢個呢個就 high 晒 second 啦 half 啦嚇，但係 second half 我都會覺得啊 high 嘅 啊，但係我冇買到啦嚇。係啊，但係我就我就我啲朋友個個都唔中意 New England 嘅，嗯個個都認為誒 Eagle 明知輸都搏佢嘅，嗯，呢個個都誒擺明係賭仔性格啦，你梗係買個黑馬個賠率賠率高喎，你咁買翻度都係賠率係一一定多多過買 New England 係啲啊 line ，New 嘅話 New England 係熱門嚟㗎啦嘛，嗯熱到真係話佢有機會係 誒衛冕呢個冠軍㗎嘛。嗯咁、照個氣勢，即係你照佢嘅陣容嚟講，佢的而且確係健康過、健全過誒、Eagle 嘅。嗯咁你你睇數據睇人物，你都會覺得好似健康啲嗰堆會會襟砌啲喎。嗯咁嗰扎傷兵多，因為誒、Eagle 喺第 fourth thirteen week 開始接落嚟打季後賽嗰時，同埋之前嗰誒幾個 week 係傷兵越嚟越多嘅，嗯都開始佢哋都驚驚就嚟唔夠人，即係去到好 邊㗎啦，嗯係好、危險㗎。咁變咗其實再冇人補到或者再傷咧就好危險。咁所以其實佢唔係被睇好嘅。嗯同埋你今次用緊嗰個 quarterback 都雖然叫做季後賽打得好啦，但係一直都係覺得唔 OK 嘅啫。咁啊，今呢兩場佢嘅誒誒嘅表現都係好嘅。 咁變相咗就好多都覺得，咦呢、個 quarterback 翻翻嚟咯喎，嗯因為佢其實佢三四年前佢係打 Eagle 嘅。嗯跟住佢就去咗 Kansas City，跟住翻返嚟，佢原本諗住唔打㗎，因為佢都好好失意啊打得。咁諗住佢而家佢今年得個廿九歲嘅咋，嗯佢廿六歲嗰時已經想退出唔打㗎啦。嚇咁啊點不知就 trade 咗佢翻嚟做而即係誒呢度個 backup，咁有機會俾佢上翻出嚟，咁佢打得翻以前 俾人欣賞嘅水準咯。咁所以變相咗誒好多人都覺得呢個 quarterback 本身係有潛力嘅，呢、個有潛力嘅，咁變相咁又變相咗啲人後期個盤睇落去，同埋佢打最後嗰、誒、季後賽嗰幾場咧，咁人哋咧就覺得，咦佢嘅實力翻嚟咯喎，喺 Super Bowl 就可能有機會打得贏，咁變相咗佢哋就開始對嗰、個誒、誒 Eagle 嘅信心就大啦，嗰、個盤， 咁所以好多人都堅持都話，嗯，廖英倫有勁敵啦，有勁敵啦。呢個就係好多喺賽前嗰度都睇，不過 都結果結果就係真係爆冷啦，Eagle 真係贏咗啦。咁亦都係佢哋卅幾年嚟第一個 Super Bowl 冠軍啦。嗯，由有歷史到而家第一次攞第一 Super 個 Bowl，，亦都係變咗，終於四個大城市裏邊，終於呢一個城市最後上班車就係佢哋所有嘅 sport 都叫做贏有贏過大賽啦。嗯，係啦籃球有啦，籃球有啦，hockey 有啦， 誒、最後 football 啦，但係佢就好問啊，即係今年係咁樣三年第一次咁樣，嗯咁啊、而 New England 就唔能夠攞佢全個歷史最多嘅 Super Bowl ring 啦，嗯因為佢而家得五個，咁啊如果打得過咧，佢就好似係全誒個 list 最多 Super Bowl 贏 Super Bowl 最多嘅，嚇，咁啊咁啊冇辦法衛冕，但係知 Tom Brady 好似話下年要繼續打嘅，四十一歲。嗯，四仲繼續抽哇仲繼續抽，啊，但係冇人覺得佢 冇人質疑佢，因為你睇唔出佢掟五百幾碼，根本唔覺得個體力係差嘅。嗯不過 New England 嘅陣容就唔同咗啦，因為個 defensive coach 咧就去咗 Detroit 做咗 head coach 啦。咁啊，做但 head 係原 coach 做 head coach 即係嗰個誒個胡鬚佬啊，就係揸住支筆嗰個。啊，佢就係本嚟做 defence 啊嘛，嗯咁啊而家去咗 Detroit 度做 head coach，咁啊原本咧誒、Josh McDaniel 咧，Daniel 嗰個原本係去 Indianapolis 嘅，之後就拒絕咗唔去啦， 就寧願留翻喺 New England 做誒、offensive coordinator 咁樣，咁啊呢個就比較比較震撼，因為好多人都已經喺 Super Bowl 前傳咗出嚟話差唔多 make 咗個 deal 噶啦，誒、佢會去 Indianapolis coach，因為佢 offense 好啊嘛。咁而嗰個 defence 嗰個 coach 就去做 Detroit 已經講晒㗎啦，已經個個都知道㗎啦。係一係等 Super Bowl 完嗰時就塵埃落定，但係就求前日就講，誒唔去唔去啦， 佢決定唔要誒、呃去做嗰個 head coach 啦咁樣。咁呢個都比較詫異啦。Indianapolis 嗰邊咧都出個聲明表示好失望，因為誒好、多時都話誒喺賽前時已經叫做同佢溝通過，佢要請嘅 coaching staff 咧，即係佢嘅誒所有員工啊、職員啊，都已經按照佢嘅意思誒揾、好晒。嗱，佢一下突然間臨埋一晚唔肯去，唔肯去，唔要拒絕咗，咁啊 Indianapolis 嗰邊就好嬲啦。嗯今朝今日就發咗個聲明話誒、我哋同佢嘅仇恨就只有擴大就冇啦，即係對呢個人冇理由咁樣啊！我哋又、你要咩 offer 我哋俾你啦。因為 Indianapolis 啱啱炒到個 coach 係需要重新 rebuild，因為而家佢哋擔心 Andrew Luck 可能有個機會 下年都可能以後都唔打得㗎啦。嗯因為傷咗兩年，嗰、個膊頭唔翻得嚟，係都未有任何跡象話佢出院或者康復或者可以 practice，都冇任何 news。好多行內人士或者球迷都覺得 Andrew Luck 可能已經 finish 㗎啦。 可能有咁嘅 finish，但係唔知係咪仲休養緊，暫時唔知，啊就只有佢哋先知。因為呢個係佢哋諗住誒 franchise 個 quarterback，即係諗住會好似誒 Payman 嚟咁可以打十幾年嘅，但係一下子冧咗咁樣。如果係嘅話，我哋就會睇到佢喺誒嚟緊四月嗰個 NFL draft 咧，會 draft 啲咩人？如果你見佢 draft 到 quarterback 嘅話咧，佢就可能真係要鋪定後路，因為 Andrew Luck 唔得嘅話咧。 自己一定揾呢個 quarterback 補上嘅，因為佢而家啱啱喺季中嗰時 trade 嗰個 quarterback 翻嚟咧，其實唔係好掂嘅。嗯，咁變相咗呢個都係一個好大危機，因為冇咗個領袖咧，佢哋搞唔掂嘅。咁佢要需要一個比較打 offense 好嘅人嚟 coach 呢隊波，先可以繼續帶翻起呢隊。咁佢揾個 Josh Daniel 就係因為佢 offensive call 咧，你睇 Tom Brady 個成績，你知道佢必輸一格嘅。好多人就睇中咗呢樣話， 想佢幫隊波帶起。咁啊，臨崖一腳佢唔理。咁但係 Indianapolis 佢要需要重整啦，嗯咁你就冇辦法啦。咁啊，我哋要拭目以待佢四月嗰時佢點樣 draft 個人。 OK，咁啊，Detroit 就擺明就係玩 defence 啦，因為 offence 佢有噶啦，係 defence 不嬲都唔得。嗯，咁希望呢一個 coach 咧，翻嚟可以令到個 defence 可以好啲，可以爭去打 Super Bowl。因為今年誒、簽咗佢之後咧，佢哋話 就算下年唔唔會打 Super Bowl 嘅話咧，Detroit 如果係打得好嘅話，應該不出三年佢有機會打 Super Bowl。咁犀利因為呢個 coach 嘅 defence 係好嘅。嚇，佢因為而家誒 Detroit offense 其實已經有人喺度噶啦，嗯其實基本佢原封不動嘅啫嘛，佢只不過，但係問題就係、佢就係爭 defense。 嗯你贏打卅分，輸翻卅分出嚟，咁你都冇用啦。嗯你見 Detroit 成年打嘅分數，佢唔係贏得好多好多喎，唔係話好似廖永文咁可以贏多個離行離辣，係贏好問。有時即係正如話有時贏七八分、三四分，你有 offense 人哋都有嘅，係啦，所以就要但係人哋有 defense 嘅時候，你有冇咧？你冇，咁 Detroit 就出現呢個好大問題，所以上年個 coach 咁唔差個 coach，但係問題個 defense 真係冇好過咯。嗯咁、變相咗 隊波一直都熬唔起，打得唔已經好咗，但係熬唔起，嗯咁、變成咗你一定要攻守兼備噶嘛。你打完三十分，輸翻四十分出嚟，咁死梗啦。係啦，咁即係即係等於冇咗冇冇打過，咁呢個就唔得，咁佢哋就重金就攞咗呢個人去啦。咁啊，廖英文下年會係點樣咧？就唔知會邊個會上嚟。咁啊，好肯定就 Detroit 呢隊波就會拭目以待啦。呢、個就因為有啲人對呢個 coach 期望 係有嘅，因為覺得廖英文咁多年嘅 defend 都叫做雖然起伏有少少不定，但係都維持一個喺十四啊十三嘅 ranking 裏邊。有一年仲去到第六添，上年咁你諗下啦，其實佢係有變化嘅，即係佢 defence 係有係有一個功能喺度。咁 Detroit 會打出個不一樣嘅 Detroit Lion 出嚟，未來呢兩年會睇得幾好啦，呢、個就會。嗯，咁啊 New York 咧，New York Giants 咧，呢個 Giant 就換佢咗呢個哋 好似都揾緊個 new quarterback 喎，睇下 USC 定 UCLA 喎。佢好似話 UCLA，嚇好似話 UCLA，佢攞 UCLA 嗰個嚟，嗯好似講咗噶啦已經係。嚇咁啊，但係問題誒啲誒 Eli Manning 係仲會繼續打嘅。係佢只不過可能可能擺喺度係培養佢，等佢第日可以接替 Eli Manning 嗰個棒嘅啫。嗯咁即係而家誒球嗰邊 New York 嗰邊已經覺得誒、 呃、Eli Manning 係仲有機會，因為 Eli Manning 其實唔係真係差得咁樣嘅，因為佢唔同佢大佬有個過往有條頸個傷勢咧，影響咗佢。其實佢保養得好、保存得好咧，其實佢仲可以打多三四年嘅。嗯但係問題就係、佢始終個評級咧都比佢大佬差嘅。 但係問題佢為咗 New York 都打咗贏咗兩年 Super Bowl，咁呢個對 New York 嚟講佢係一個 franchise 嗰邊一個神嚟嘅。係啦係啦，一定係有 fans 啦。有 fans 呢個個個都挖佢上次個 call ban 出佢一場就已經插到七彩嘅，所以個 call 今年已經冇得留低㗎啦。嚇，即時走添啦，下下過過一個禮拜就走咗啦。冇添啦，你俾 個個人都話，就算輸都唔可以輸嗰陣，佢係我哋嘅正選，嚇，佢冇功多咯，即係 New York 嗰邊嘅人情味重，就覺得冇理由你咁樣做嘅。嗯，你點可能 bench 我哋個 star 嗰邊你咁唔正唔啱啊嘛？即係嘅，即係 Kobe 喺個 bench 嗰度係咪？咪即係咯，咁你拎下都會會嘈啦，啲 fans 係啦冇嘢話你。即係其實上年 Eli Manning 個罪唔喺佢度，係因為一開頭我兩我睇頭嗰幾場我都覺得唔係，因為我都好似上上幾次有講過啦， 伊拉係抌到個波波到個到嗰個人嘅手嗰度，人哋甩咗，咁你想點啦？因為佢一二三個個 receiver 全部傷晒，嚇咁你就死啦！你都 Beckham 都好似翻去翻翻 New York 啦，想話翻嚟，好似又翻嚟，好似誒 Super Bowl 嗰個誒 commercial 都有講佢係呢奶添，哇！嗰但係嗰個個有啲核突啦。真係核突啊！但係講有個意識話誒，佢會 Beckham 會翻去嘅，係啦，因為始終佢自己都有一個遺憾，就係上年都被寄予厚望嘅對呢隊波，因為 你諗下佢同阿 Eli Manning 應該係一個好合拍嘅一個配，嗯同埋應該可以做到好多殺傷力嘅一個 passing game，加上其第 second and third string quarterback 都唔係差嘅，咁變成咗成個 offense 唔靠 running game 或者係 passing game 都有好多致命嘅贏分嘅機會。咁你傷晒，即係佢都自己有少少唔甘心啊！佢自己都，因為佢上年輕，即係都希望喺嗰度打再打出個名堂。因為你傷咗， 你去揾第二度，其實啲人都會懷疑，哇！你頭一個禮拜傷咗，你係咪仲得㗎？嗯你知有時啲 football 嗰啲 player 傷嗰啲頸啊、腳啊，好攞命啊！好攞命㗎，唔係個個話一百個 percent 都可能回復翻佢未傷之前嗰個力量啊！嗯即係你見到好似 Andrew Luck 就係咁啦，傷咗個膊頭，年幾兩年都出唔翻嚟。嗯，好似阿阿 Pay Manning 咁樣，早三個未退休之前嗰三四年喺 Indianapolis 嗰時， 佢條頸做過手術，後期冇問題，但係一踏入三十九歲嗰時，嗰時走晒樣啦嗰年。嗯，但係諗下 Tom Brady 保養得好多 turnover 啦嗰年，好咯，我話爭啲打都冇得打添。嗯咁啊，你睇 Tom Brady 保養保存得佢好，或者打得佢好，咁佢咪到而家都仲係健步如飛。我用健步如飛啊，或者係健康到耷耷冚。完全真係唔覺得係老。唔覺嘅，你話佢下年四十一歲，佢仲有能力，仲關人睇嗰一線。下年話今年出邊 賭個賠率，話下年廖永良會唔會再入 Super Bowl 嗰個賠率都好高。嗯，只要 Tom Brady 一直唔傷冇事，啲人覺得冇問題嘅。嗯你睇佢邊度覺得佢老啫？佢完全都冇事嘅，掟五百幾碼，嗯同埋你睇佢場上面打，唔覺得佢遲鈍咯。因為有啲一見到個老太係慢啲，你會發覺啊，同以前真係又唔同咗啊咁樣，嗯會㗎。好似誒誒 New Orleans 嗰個 quarterback，你見佢開始慢咗啲，但係佢仲打到。 咁但係問題，你發覺佢冇以前咁勁，冇佢咁勁 Drew 啦。 Brees Jubilee 嗯係啊，咁就你發覺係差咗啲，但係仲係打得到嘅。嗯係啊，咁你會見到好多呢啲咁嘅嘢咯。咁啊 呢啲就係佢 protection 好唔好？所以話 New England 嘅 protection 就幾好。咁啊，講到 football 啦，不得提提我哋最後喺我哋三藩市嗰度啦。係阿 Jimmy Garoppolo 今日就簽咗個約，就有一個一百幾一百三十七點五個 mil 簽咗佢五年。五年係啦，咁咧佢有誒七十四個 mil 係 guarantee 嘅。係係啦，頭咁啊嗰頭嗰三年係啦，咁啊 guarantee 嘅呢啲就係啊，同埋誒嗰個三藩市嗰邊就好開心啦，因為點解咧？呢、個 quarterback 最後嗰幾場帶出一個佢哋希望嘅水準，嗯咁贏翻一兩場咁樣啦。贏咗四場啊，贏啊咗四五場啊，即係佢本來係一十一嘅，佢最後而家埋單係六十一嘅，啊係咪六十一啊， 係啊六六十一啊。啊係啊，咁變相咗佢哋誒最後嗰、個、呃、希望就係話呢個 quarterback 會係下年佢哋嘅 franchise quarterback，因為雖然可能嗰啲場數贏輸或者人哋可能放水，你唔知啊嚇，即係對冇佢贏輸無關重要，因為佢係咪都入唔到 playoff 噶啦。咁但係誒、呃、對 f o r t u n e 嚟講係一個好大嘅希望，因為有一個好嘅 quarterback，因為你睇佢嗰啲新手其實佢係唔差嘅。嗯我連我睇落去，我覺得佢 應該下年啊，我睇落佢就係入唔到 Super Bowl 度啊，都應該有 winning season 嚟嘅，即係起碼都有十六啊、九七啊、十一五嗰啲咁嘅 record。只要隊波 develop 得好，就係、就 OK 嘅啦。咁啊，因為嗰個 head coach 係誒、呃前 Atlanta Falcon 個 offensive coordinator，應該佢哋有辦法令到隊波係打出不一樣嘅一個風格。嗯即係咁啱今年就冇辦法啦，揾唔到 quarterback 嚟緊嘅有嘅， 大家都好寄望 Forty Nine 喺下年裏邊會打出一個幾好嘅狀態。咁啊，係啦幾好啊！真係唔知啦。幾好就真係唔知啦。咁啊，留待到我哋 summer camp 或者今年嘅八九月就會知啦。我哋就咁啊，誒、天下波景咁啊，我哋嘅 football 咧就講到呢度啦。係咁啊，下個禮拜咧，阿 Cyrus 同阿 Vincent 都會翻嚟，佢就會同大家繼續講 NBA 嘅 trade 嘅一一啲嘅 news 啊。好，咁我哋呢度同今日 讲到呢啲为止啦。咁下个礼拜同大家再见。OK，拜拜。